E un paradis în casa unde e primit Hristos, e înțelegere și pace, totul e harmonios, Pace în hitnime, pace în familii, pace în lume, prin Isus Hristos.